Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš talk show braći budu. Idu, recimo, četiri takta ovoga, četiri takta, ono, okej. Ko, ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle da ide talk show Braći Budki. Znači, da mi kaže, moramo... Vi sada slušate talk show Braći Budki. Vi ćete tek da slušate, jer tek, ne, tek sada počinjete ćete da, da slušate. počinjete, da. <laughs> Ako ne, sad ali... slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počnu. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. šou braće audio tehnološko umetničko novinarski tim najboljeg radija na svetu je u top postavi Sunčica Smajić, Jevrem Botka, Zlatibor Butkaj i pred mikrofonom Đani Butkaj. Od postanka sveta deli nas 6 milijardi 6001 godina i 107 dana. Ako uzmete Digitron i izračunate broj utoraka, vidjet ćete kako je Bog bio nepravedan i uskratio svetu mnogo emisija talk show braće Vutkaj. No to nije jedina bitna stvar koja nam je uskraćena. Od mnogih izdvojio bih sreću, ali bih odmah postavio pitanje nije li nepravedno za njen nedostatak optuživati Boga ili je greška u nama samima. Ne bih da prejudiciram stvari, ali po najnovijim podacima do kojih sam došao upravo je tako sami kujemo sobstvenu sreću. Definicija sreće je inače vrlo komplikovana stvar. Možda je ljudi različito doživljavaju i shvataju, često je banalizuju učeći o njoj iz vikend romana ili slušajući popularnu narodnu i zabavnu muziku, a neki opet previše komplikuju ulazeći u tajne savremene psihoanalize. Pre neki dan ih je dosta doživjelo najsrećniji dan, mada većina nije baš načisto o čemu se radi. Da li treba da su srećni oni, dal dan, ili zajedno i oni i dan, bolje reći oni u tom danu jednostavno ljudima nije jasno da sreću treba doživjeti, da je ona unutrašnji odraz biće i da u nekim grubim okvirima svako treba da pronađe sebe. Poštovani slušalci, evo nešto nam štuca jedan od naših dvadeseta kompjutera u režiji, tako da ćemo pogledati o čemu se radi, a dotle čućemo Zoricu Brunclik i njenu pesmu Vatra u mom srcu, pesma mi u grudima. Puštite. Pa šta je, nije Zorica, šta ste uradili to? Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Budkaj. Evo, promenili su prirubnicu na ovom na ovoj matičnoj ploči, jel tako? Sad, sad će sve da radi kako treba, ja se nadam. Dakle, dakle, e, danas govorimo o sreći, poštovani slušalci. Kuriozitet je da, pored mene, danas u studiju Radio 021 sedi srećan čovek. U današnje vreme prilično je neobično biti zaista srećan. Rekao bih da raspolažete osobinom od najvažnijih društvenog značaja. Gospodin Ramulj u našem studiju personifikacija čiste sreće potpuno ispunjen čovjek. Na kraju krajeva to se jasno vidi na vašem licu gospodine Ramolj, šteta što nismo televizija, slušalcima bi bilo mnogo jasnije o čemu pričam. još bih napomenuo dragim slušalcima da ćemo možda češće na obično prekidati razgovor muzikom kako bi otvorili vrata studija i koliko toliko ga provetrili jer vi se uglavnom ne perete tako da se u nekom malograđanskom ili velikoseljačkom smislu svejedno prilično osetite što bi braće Hrvati rekli čujete se nadaleko. Dame i gospodo, da ponovim, gospodin Ramulj. Počet pa ću ovaj razgovor pesmom Koji sam pre nekoliko meseci sročio. Izvolite, slobodno. Pa evo ovako, ptica sebi na grani i guče, da li sam srećan sada ili bejah juče. Pomislih, a ptica mi se smeši, miluje mi skute, ja je gledam, a drhte mi ruke, oj pameti, Inteligencijo, zašto sam toliko grešio? Pa ne videh već pod stare dane da je sreća eh, s one druge moje strane. Bravo, bravo, bravo. Ja inače ne volim poeziju, ali ovo je fantastično. A to je sonet na bazi Pitagore, Dučića i, i Miljkovića. Odlično, gospodine Ramulj, vi ste u mnogo čemu neobičan čovjek. Vi ste, da kažem, tipičan primer opravdanosti stava da odelo ne čini čoveka da počnemo od toga da ste srećan čovek ali da tako nije bilo od uveka pa, Pravo ste nije da kako bilo od Ja sam u zadnjih nekoliko godina drživao totalnu sreću dok sam ranije bio izrazito, izrazito nesrećna osoba. Toliko nesrećna da vam ne mogu ni opisati to stanje duboke i, i neutešne nesreće koja me u stvari pratila veći, veći deo života, da znate. Ja se izvinjam, vreme za najnovije vesti. Moja draga koleginica Goca će ih pročitati, onda ćemo nastaviti razgovor. Naravno, pustit ćemo jednu pesmicu. Uf, ali ovde smrdi nešto. Pojačaj. Ne radio. Nego pažnju. Vesti. Vesti. Radija 021. Petorica Srba koja je Kefur jutro spredao Dakle, ovo su bile vesti, mi ćemo pustiti e, pesmu Felicita i malo otvoriti ovo vrata, zaista je smo proluftirali. Dami gospodo, u studiju Radio 021 je gospodin Ramulj, zaista srećan čovek. Gospodin Ramulj je počeo pa smo ga prekinuli vestima, onda smo morali malo da provetrimo. Evo, konačno možemo da nastavimo emisiju. Znate što gospodin Ramulj, bilo bi dobro da koliko toliko pokušate da našim slušalcima pomognemo da im ukažemo na eventualne greške pri traženju sreće jer na kraju krajeva ovo je kako naučni, tako i obrazovni program. Pokušajte, molim vas, da objasnite o čemu je reč. ja sam, ja sam kao što sam rekao pre ove, ovih vaših muzika i vesti, ja sam rekao da sam bio izrazito nesrećna osoba, toliko da vam, da vam je to jedno stanje duhovne posrnulosti toliko jako kažem, to je teško, zaista teško da se opiše. Molim vas, molim vas, pokušajte zaista reći o tome da treba ukazati našim slušalcima na bitne elemente sreće i recimo vaše nesreće ranije. Da pa sam reći, e, dragi moji voditelji i dragi slušalci, da sam da sam ja bio strašno bogata osoba, bogata u, materijalnim dobrima i smislu. Dobro, to nije ništa specijalno, ima kod nas dosta bogatih ljudi, mm, čak toliko da neka svojim bogatstvom predstavljaju božanstvo u nekim krugovima. E pa to, to vam je dobar izraz božanstvo. E, bio sam božanstvo u najmanju ruku. E, toliko sam para imao, toliko se e, para lepila za mene da sada sa ove distance kad pomislim na prošlost, prosto mi se povraća. Nisam jednostavno znao šta ću s parama. Imao sam, imao sam sve, imao sam kuće, imao sam je, kola, jahte, žene, putovao sam po celom svetu. E, kupio sam i lični avion na svakom kontinentu, imao sam bar po dve vile, a pred kraj posrnuća kupio sam jedno od ostava u Mikronezijskom arhipelagu oko nekih 15 km kvadratnih za nekih 7-8 miliona dolara. 7 osam miliona dolara. To je dosta neobično za Jugoslovena. Odakle vam pare? znate šta, prvo nije ništa neobično, a drugo rekli smo da nećemo pričati odakle mi pare, već ćemo to objasniti lepljenjem para za mene na neki neobjašnjiv način. Ja bih volio da se držimo dogovora, a na kraju krajeva to je potpuno i nevažan detalj odakle su pare. Jo, gospode Bože dragi. Bitno je da sam ja pare nekako imao, da su prilike pogodovale da ih imam i zarađujem, i to je to, jednostavno klima, društvena situacija, pa e, prilike jednom reći, svi smo nekako više manje u to vreme bili bogati i e, znate, tad se nije štedilo, zarađivalo se, mogao je čovjek ona da skupi neke, neke pare, to ja shvatam da nije ništa neobično za ono vreme. U redu, ja prihvatam kritiku, moram da priznam da sam se malo istračao, a stvarno smo se dogovorili. slobodno nastavite, molim vas. Pa ja sam se svoje vremeno materijalno iživljavao e, samo nikako nisam mogao da objasnim neki grč u stomaku neku, neku nedorečenost e, znate one priče doručak u Beogradu, ručak u Njujorku a večera u Tokiju za mene su bile stvarnost nekada sam nekada sam recimo zbog vremenske razlike po dva puta večerao jednom E, recimo u Las Vegasu, a potom u Hong Kongu. Onda, onda oko mene je bilo vazda sveta, te konkubine, te devojke, te lakeji, te razni prijatelji posluga, maserke, sekretarice, šefovi protokola, drangulija ovde, drangulija onde. Možete misliti koliko sam ogrezao kad mi je lanac od WC Kotlića bio od 24-karatnog zlata, ona ručka za povlačenje vode od slonovače. Ovo je strašno. Zašto pobogu od slonovače? Pa, od slonovače lepše leži u ruci. Hajte nastavite slobodno dalje. O, oko 5 miliona dolara sam potrošio na brisanje zadnjice posle velike nužde u, nekom posljednjem stadionu tog mog posrnuća koji je trajao tri godine, cele tri godine, znate. To su bile novčanice od 50 i 100 dolara, pa sad vi možete misliti kako sam ja gledao na novac i na bogatstvo, a imao sam ga, imao sam ga, ne znam ni sam koliko. To je jako sramota. lepo, znači dolarima ste brisali zadnjicu, a narod nije šta da jede. E taj narod, da vam kažem, taj narod je živeo onako kako čovjek treba da žive, on je bio srećan dok sam ja bio, jeo jadno li mi majka. Gospodnja volja. I šta je još zanimljivo recimo bilo u to vreme kada ste, kažete, moralno najviše pocrnuli? Kupio sam, kupio sam jednog Rubensa, kupio sam dva Pikasa, jednog Renoara, jednog Dalija, jednog Toulouse Lautreka i onda sam dao da mi se od tih platana sašiju ove šnajderi, ili šnajderice, da mi sašiju stoljnak na kome sam doručkovao. Još, još uvijek verovatno u nekim muzejima skidaju fleke od pekmeza od, od meko jaja, djusa bele, kafe, kavijara i džigernjače koje su posljedica mog zdranja na trajnim civilizacijskim vrednostima. strašno je bilo, mogu da mislim kako ste se osjećali. Strašno kako da ne, a posao kad pogledam iz ove perspektive, recimo, kad se ja obučem za plažu, a na plažu sam mogu da idem u svako doba godine na svaki kraj, te mi padne na pamet svaki kraj sveta. Pa kad se ja za plažu obučem, na meni ima oko 60.000 dolara, ne računajući torbu s peškirima, s pomadama i kremama na tu torbu bi otpalo bar još 15.000 dolara, zapravo ono što je u torbi, a sama torba je koštala recimo 30.000 dolara. Dosta simpatičan odnos i stav prema novcu. Pa novac nije ništa, ljudi moji. Ja sam imao novca, a sve mi je loši i loš je bilo, sve je tu, ali sreće nigde. Taj osjećaj mora da je jako, jako loš, mora, mora da ste se zaista jadno osjećali. Pa slušajte, u nekim trenucima kad se zaboravim ili ili kad preforsiram koku bilo je super, ali većim delom dana sam ja u stvari očajavao. strašno zaista. Znate kako ćemo? Pustit ćemo sada Miroslava Ilića, naprijed ćemo pauzu malo da izluftiramo studiju, zaista, <laughs> zaista, mislim svaka čast, ali najprijatno je i meni, mada sam navikao na razne goste. Malo ćemo izluftirati studio, pa ćemo nastaviti priču. Ja mislim onaj najzanimljiviji deo kada ste se vi u, u stvari izvukli iz tog košmara u kojem ste bili godinama. Vi slušate sada niz dlake talk show braće Budgaj. poštovani slušalci, moja draga koleginica Sunčica Smajic, mu, muzički urednik, pustila je kratku stvar, <laughs> trebalo je još malo više da luftiramo, ali šta je tu, je li tako Maja? Je tako? Kako nam je, tako nam je, izdržat ćemo. Znači, došli smo do onog ključnog i prelomnog momenta. Recite mi, gospodine, kako ste se izvukli iz košmara u kom ste bili e, od tog pritiska enormnog bogatstva, od spoznaje da vam gotovo ništa nije nedostupno, da ste čovjek bez želje, čovjek koji je čovjek čežnje, mogao bih reći. Jednog dana, jednog dana, sasvim slučajno, u avionu kad sam išao za Kostariku na ručak, dopade mi šaka, bajka, grah kotrljan, znate. I tu se nekako u meni, ovaj, sad ću vam ja reći, grah kotrljan, to vam je bajka o siromašnoj devojci koja je svakog dana išla na prelo po vodu i onda je jednog dana spazila kako se do njenih nogu dokotrljalo zrno graška. Odlično, i? Pa kako je bila gladna i neuhranjena, uzi i pojede to zrno graška ubrzo zatrudni i posle određenog vremenskog roka rodi deškića koja mu je dala ime Grah trdan. A moram da napomenem da njeno prezime nije bilo Kotrdan. Da, neko bi pomislio pogrešno i... Pa, nije bilo njeno prezime Kotrdan, već mu je ona dala to prezime, a i sebi je promenila zbog tog srećnog događaja. Dobro, to je klasična priča o bezgrešnom začeću. A ja vam pričam ovako ukratko, mada znam svaku zapetu i uskličnih za vernike, to jeste reč o bezgrešnom začeću, ali kako nisu svi vernici, to je duboko filozofski spis a, ovaj, u vezi siromaštva i sreće koji u stvari tu to dvoje povezuje na jedan prefinjen način. Dobro, i šta je onda bilo, recite? Pa kažem, slučajno mi je dopala šaka ta knjiga i kad sam je pročitao, kao neka, neka knedla u grlu mi se napravila, nešto mi se u srcu slomilo, rekao sam, pošto smo već bili blizu Kostarike, aj sad ćemo da se ne vraćamo, ali idemo umjesto u, u onaj hotel Zlatni dijamant, da sam obično uručavao, rekao idem, idem da se smucam polici ulici da razmišljam. I da li ste onda razmislili? Pa naravno, naravno, odlučio sam, odlučio sam da sa neka, ono, u najkraćem momentu rešim sve svoje silne imovine. Hrabra odluka. Ne ide mi u glavu sve to. Rekoh, to je zaista hrabra odluka. Pa, ta, to je trebalo, pa, i to je bilo jedno iskreno, iskreno lišavanje i trebalo je zaista sve rasprodati, a onda se i ovaj, tih, tih para koje recimo ostanu trebalo se rešiti toga. Ja sam za mjesec dana prodao nekretnine i akcije, a onda sam imao taj veliki problem kako keša da se rešim. Svaka vam čast vidim zašto niste uložili u svoju zemlju ili dali jednostavno narodu, narod ovdje nije bio, nije bio u svakom slučaju e, pun para, je tako? Pa, zašto nisam uložio? To je bilo, složite, pre tri godine. To bi značilo da dati pare Miloševiću, a to nisam nikako mogao. A dobro, onda zašto niste jednostavno uložili, dali u neke humanitarne svrhe? E, gledajte, ja sam dođi jedan vid prosvetljenja, ja nisam želao da unesrećim ljude, nisam želao da im pokvarim sreću koju su kao siromasi imali, a možda nisu ni bili svjesni toga. I onda što ste uradili? Kao sam dugo sam razmišljao, pa ste nije to laka odluka kad vi imate nekih, ne znam, 4-5 milijardi dolara keša i šta sad s tim parama, da ih se, ne možete to tako tako ni zapaliti, to je problem, razumete? Tako da sam ja dosta, dosta dugo razmišljao i onda sam razmislio i otišao na Njujorsku berzu i kupio sam veću količinu banana i kiselog mleka. Kažete banane i kiselog mleka, koja je to količina i šta ste s njom učinili? Pa, pa sad u, da vam kažem u, težinskih, u težinskim jedinicama ja ne bih govorio ali kupio sam banana za oko 2 milijarde dolara i kiselog mleka za oko 2 milijarde i 700 miliona dolara. Dobro, kupili ste banana i kiselo mleka za, za enormnu sumu i šta ste onda Onda šta ste učinili s tim? Pa ja sam onda ostavio da se sve to pokvari. I samo se još vi, vi falili da dopunite jugoslovenski repertoar. Ja se, ja se sećam da smo ovdje, a verujem da je tako bilo i u svetu, osjetili veliku nestašicu banana i majka, a nismo u stvari znali da je razlog ova vaša transakcija u cilju eh, ovog vašeg ličnog propadanja to se osjetilo na, na svim verzama, ako se ne varam. Pa jeste, to je, to je bilo, osjetila se ta nešto, ne, nestašica, šta ja znam, jedno 15 15 meseci, ne, ne, bi vam mogao tačno reći, jer to je, to je, bio, bilo krupno ulaganje brzo kakvarljiv proizvod. Ajmo sad da pustimo jednu pesmu, ja neću najavljivati da ne bih pogrešio opet pustite nešto šta hoćete. Hoću program, hoću program, hoću program. Poštovani slušalci, evo u 8 minuta do 11 časova čim smo otvorili telefonske linije već je neko na vezi. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan. Dobar dan, recite. Ja sam veoma srećna što, što imate takvog divnog gosta. Dobro. A, kako se ono beše zove? Sada se zove Ramulj, kako se zvao ranije, ja zaista ne znam. A kako se zvao? Pa ne vjerujem da će vam reći ime zato što ga on, on se lišio svega pa i imena starog. A on je srećan čovek sad. Pa evo kao što ste, ako ste pratili emisiju, mi pričamo o prednostima siromaštva i onim E, svojstvima siromašnih ljudi koja bogati ne mogu da imaju, a to je da uživaju zaista pravo i potpunoj sreći. Bogati su o velikim, velikim delom oštećeni. Ovo je strašno. Kako, kako, vi, kako vi gledate na ovo? Jao, pa to je divno. Siromaštvo je divno. Šta će ta kola sve i kuće i novac? Divno siromaštvo. Pa Jeste vi, jeste vi bogati u duši, a siromašni... Bogata sam, bogata sam svime. Bogati u duši, a siromašni u... u... A siromašna nemam gde da spavam. A imate da telefonirate, ajte, molim vas. A malo samo, eto, iz govornice. Još iz pa, pa Dobro, znači vi podržavate siromaštvo kao neki ideal. Jeste. Ako sam dobro shvatio. I morala sam da nazovem, nisam mogla da odolim. Dobro, draga gospođo. Znači, ipak, ipak imate, imate priliku da slušate, verovatno na ulici negde slušate. Negde ja prolazim tako u tim kafićima i tako svuda čujem da je jedan divan čovjek kod vas. A prosite verovatno, tako? Pa da, pa malo samo, e. ali to je divno, znate. Ništa ne, vredi, ne vrede, ne vredi novci, ne vredi, ništa ne vredi. A slobodan se čovek, pretpostavljeno, Jeste, da. Ja bi tako volila da upoznam tog vašeg. E, pa znate šta, ako budete u prilici da slušate nastavak emisije, Gospodin ima neku organizaciju od pre nekih mjesec dana koja se bavi baš tim što vas interesuje i koji hoće da promoviše ideje i siromaštva. Ostanite pred radioaparatom pa ćete čuti. Ja vam se, ja se zahvaljam na ovom javljanju. Ja vama. Prijetno. slušalci, nastavljamo razgovor sa gospodinom Ramuljem, jesam dobro rekao? Jeste, Ramulj, Ramulj, to mi je ime i prezime, a gospodin naravno neću da kažem pravo ime i prezime, jer se ja sva svoja dokumenta, sve papire što sam imao, ja sam to spalio, to je bilo mnogo lakše nek spaljivati pare, a, a, a tako da sam se ja distancirao od svoga onog ja ranijeg u potpunosti. Gde ga nađu ste, gde nađu ste dotičnu personu? Pa na gradskoj deponiji. Dakle, da povežemo onu priču od e, pre nekih desetak minuta. Znači, vi ste odlučili da sve pare uložite u banane i kiselo mleko, to je nekih, ako se ne varam, oko 4-5 milijardi dolara, je tako? Pustili ste da sve to propadne i šta dalje? Pa, ja sam u cilju propadanja robe, a uzdizanja sebe i dosezanja sreće to uradio. Na kraju, na kraju tog, tog celog mog projekta bilo je, ja sam to tako tempirao, bilo je leto 97. Ja sam skinuo sve sa sebe, ostao sam u donjem vešu i izašao sam na ulicu. koje je to lakšanje bilo, pa, pa u prvih nekoliko sati ja sam samo vrištao od sreće. Zaista ste genijalni. Znači vi od 97. godine klošarite, živite u potpuno drugom svetu, jednom rečju, drugi ste čovjek. Ja sam drugi čovjek, to sam već rekao, promenio sam ime, spalio sam dokumenta i sada sam svestan sam svih trauma koje bogatstvo nosi, e, svestan sam u kojem sam ja, ljudi, u kojem sam ja košmoru živao, pa vi nemate pojma. svestan sam i, svih lažnih vrednosti koje su me okruživale. E, da vam kažem, sada je odnos mnogo nekako iskreniji, mnogo topliji. Posebno zimi kada se po dvoje ili troje sabijemo ispod kartonskih kutija da se ugrajemo. To, to se ono sabijamo pod kartone baš ako je napolju neki teški minus. se onda hranite, recite? Pa slušajte, hrani se ja bogovski iz kanti i kontejnera. E, to ima, to ima nekog posebnog osjećanja. E, znate kako, jedna, jedno je taj osjećaj slobode i sreće, a drugo je neko iskreno zadovoljstvo. Znate, možete da imate kratka neka zadovoljstva, koja nisu ona prava jer, ih ne prati sreća. Recimo kad u kontejneru nađete komadić još tople, recimo pice ili jer kad nađete pola konzerva konzerve mesnog narezka, to je, neki osjećaj koji, ja sam, kažem, ja sam se razbacivao para, para donese mi jastoga, ja, ja uzem zaloge, pa, pa onda zovem kelnera, kažem, nisam nešto, hoću, hoću malo, ne znam, kiselije nešto, pa mi ovaj donese neke neke skampe na muzaru i šta ja znam, to je, to je, to je neki osjećaj koji, koji je sasvim, ovaj, sasvim drugačiji. Recimo kad proleće dođe, kad počne ovaj zeleniš, onda je slavlje, onda se upijamo od zadovoljstva. Kad se pijaca završi, ima kora, ima svežih otpadaka ima nekog, e, ima neke kartonske ove ekološke ambalaže koja se, koje se jako dobro vari. Vi imate to što i tmada, nema, nema prike, nema šta da se razmišlja. Jo gospode Bože dragi, jako zanimljivo, nisam ni mogao pretpostaviti. Znači i karton se jede. A pa ne, ne svaki karton, ovaj s najlonom se ne jede. To nije u redu za stomak, ali imate ovaj sad ekološki karton, pa na mnogim tim pakovanjima, ja sad znam, iskovljam te kese i i, i, taj reciklažni materijal to ima raznih ovaj, tih vrlo jestivih i ukusnih kartona može, može recimo kad, kad nađem recimo baci ljudi majonez. Ja onda, ja onda uzem, kad nađem taj fini karton skupljam, on može da stoji dosta dugo, znate, ne kvari se, to je isto jedna prednost. I onda namažem majonezom tim malo starijim, pa da vidite, pa to je bogovski, doručak, ručak, večera, sve, sve od tog kartona i majoneza. Hoću program! prekinut ću vas neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, e, slušati. Molim vas, već ste dosadili sašnjem. Nisam čuo, možete li ponoviti? Da skinete tu budalu odatle, već ste dosadili sašnjem. I... Ovo je strašno. Molim vas, na živce idete, infrak će neko dobiti. A šta vam se ne dopada ovo što priča naš gost? Ne dopada, ja njega znam, on stalno neke gluposti izvodi i tu je on banane i šta ja znam i ono sve i pre Miloševića dok je bio na vlasti, kako je dobar i sve to mi se uopšte ne sviđa. Nađite nešto pametnije, pa neka bude umesnije i sve, ne mora biti na tu šalu. Ima šali i drugčiji da se promene, jel me čujete? Naravno, naravno, slušam vas pažljivo. E. Samo sam htio da vam kažem, gospodin iskreno priča, uopšte nije reč o šali, znate priča, šta on je jeo banane, on je mleko dao, on je ovo, on je ono, šta priča? Dobro, ja vam se zahvaljujem mnogo, sjajno, sjajno je bilo ovo uključenje. Možda gospođa nije ipak dovoljno pratila emisiju i onda dolazi do ovakvih nesporazuma. Prolupala sam, deco moja. Režija, ajmo da pustimo jednu pesmu, mora ovo da se luftira, nema smisla, zaista. program, program. Čujem da slušalci čekaju na obe linije, tako da ćemo odmah početi da ih uključujemo. Izvolite, dobar dan, slušamo Dobar dan, pozdravljam sve u studiju. I mi vas. E, hvala lepo i prethodno i sagovornici. Razumem je zašto tako govori, jer niti šale, niti zbilju na račun svog bivšeg predsjednika ne trpi, a savjetujem joj neka promeni stanicu ili jednostavno ugasi radio, a vi samo nastavite tako, možete čak i da produžite emisiju za gospodina u na čiji račun je upućivala kritike. Mnogo vam hvala na ovom javljanju Prijetno, i na podršci. Doviđenja. doviđenja. Još jedan slušalac, ako se ne varam, tako? dan, izvolite i vi. Ja se potpuno slažem sa gospođom koja je rekla za prethodnu. Ne mora da sluša. A vašem ovaj gostu imam jedan predlog. Kako da sad živi? Neka se pridruži ako je on lično onda ako nije neka se pridruži svom partijskom ovaj, što mišljeniku, a Ivković i Fila će da se žale na njihov komfor. Pa sad ako im ne odgovara komfor ovde kod nas, nek idu u Hag, tamo je bolji komfor. A Dobro, ja Imamo, a ovde još da živi kao mi penzioneri od prošlosti, znate? Dobro, ja vam se mnogo zahvaljujem na predlozima i na javljanju. Još malo je vremena ostalo do kraja emisije, a naš gost ima da kaže mnogo. Moram da podsjetim slušalce koji su eventualno protiv stavova ovog našeg dragog gosta da razmisle o tome koliko je neiskrenosti ovih godina svuda oko nas, a čovjek je došao sa iskrenim iskrenim i otvorenim srcem i iznao je svoje stavove. dobro gospodine, rekli smo hrana vam nije problem. Pa nije hrana uopšte problem. Malo zimi kad stegne onda, ali šta hoćete, navikao se ja na led u viskiju i, i šampanjcu ranije, tako da meni lično nije problem, ali ljudi se naviknu. Dobro, a šta ćemo s ljubavlju, imate li trajnu i stabilnu vezu, imali u stvari ljubavi? Ma naravno, ljubavi ima i to one prave ljubavi. Pa uopšte nije tačno da se devojke pale na bogataše i na materijalno dobro. Pa to su potpuno iskrivljena shvatanja koja, koja su nam onako nametnuta. Ja sam radije imao neiskrene i, površne veze a sada nećete verovati, devojke me zagledaju, prilaze, prilaze iskreno i iskreno se predaju. kod mi pamet bila ranije? Znači nije tačna teza da devojke ili bar većina devojaka traži bogatstvo sjaje. Ma nije uopšte kakvi, pa ja sam sad poželjniji nego ranije. Mislim, ono, iskreno rečeno. Ponovo imamo nekoga na vezi, izvolite, dobar dan, slušam vas. Dobar dan. Kako vi gledate na stavove našeg gosta? Prijatno vam želim Zahvaljujem. današnje prepodne. Pozdravljam vas puno. Ako Zahvaljujem. se sećate, ja sam se jednom javila da vas puno pohvalim, da pozdravim i vi ste mi rekli kad sam pitala otkud vi s onim, vi ste rekli da ste pokazni, pa kad vama kazna sta izlazi i stiče? Pa znate, nije na meni da sudimo o tome, ima viših instanci koje su ovaj zadužene. Znate sam puno, ovaj, jer nisam znala da vi to reprizirate, pa je malo bilo u kući kritike, <laughs> kaže šta ti fali, da priča što i to. Meni se samo, najviše... samo vi iskreno otvorite pa, dušu. Ne mogu puno, jedino misliš, zato stigla sam pre 10-15 minuta s posla i nešto sam čula od ovih koji se javljaju da je tu bilo reči o Miloševiću, o kontejnerima ne, ne, ja se izvinjam, i ne znam. Gospođo, ja se izvinjam, ne znam. nije bilo reči o Miloševiću, dobro. on je samo pomenut. Aha, dobro. Tako da, Ovo, ovaj, predlažem teme... to vašem tunjavom. U da. stvari zbunjenom, eto, ja ga pozivam jedno nedeljno na ručak kad Sjajna nema šta da jebe, a neću dati adresu, nek ide lepo, nek, hm. verovatno da uvezi sa onim kriminalcem Kleopatrom, Kleopatra lud, ovaj zbunjen, pa su super par. Zahvaljujem, možete ostaviti telefon u ređu. Pa, pa ne, ne, nek mu kaže njegov prijatelj Kleopatra. Aha, tako ste mislili. Prijatno i vama sve najlepše. Zahvaljujem. Samo nemojte recepte više, jer nam je od recepata za e, kulinare muka. Mnogo vam hvala. Prijetno. Zahvaljujem. Dobro, dragi gospodine Ramulj, e, razgovarali smo o mnogim stvarima. Ljubav je bila na kraju teza siromaštvu i devojke, znači nije uopšte antagonizam te dve stvari u pitanju. E sad mi recite još, da li se politički angažujete? <laughs> Pa ja, ja se ne angažujem u pravom smislu reći, ja sam u stvari došao na ideju da, da, da stvori jednu elitnu organizaciju sirotinje, kao što recimo bogati imaju, ne znam, onaj klub Krojcara, pa ovi maltaški vitezovi, pa ne znam, razni rotari klubovi koji imaju utjecaj na društvene tokove. Ja smatram da je nas sirotinje daleko više E, još će nas biti više, tako? E, da smo moralno daleko superiorni i da je vrijeme da se organizujemo i promovišemo pravo siromaštvo kao ideal, ali ne ono, ono monaškog tipa jer tu se onda meša religija, a mi smo ateisti ili dosta ateista i, i, i, i veru polažemo u, svoje unutrašnje vrednosti ne mešajući tu sad nikog, nikakvog posrednika, kao što bi recio Bog ja. Hoću program! Dobar dan u programu ste, izvolite, slušamo vas. Mm, dobar dan. Dobar dan. E, da vam kažem. Reci. se onoj gospođi ne kaže se infrakt, nego infarkt. Dobro, možda je uzbuđena a, a pa je... Moguće, moguće. A čekajte, a to vaše gosta, uhvati Bartolomeo, iluzija, Luisa kako hoćete, iluzija je. Naći će se ili u magarećoj korpi, ili pod stolom. A u svakom slučaju bravo za te programe. A mi smo jeli kovrđaje banane. Zaboravili ste vi ko je bio naš dobavljač elitni kad, kad je bila puna Jugoslavija, odnosno da, Jugoslavija u to vrijeme banana. Nije to baš bio Milošević. Da, bilo je. Možda pod njegovom palicom, ali je bio neko drugi koji je putovao. Donese nam čovjek banana, e sad ih nemamo. Dobro, ja tako, super ste. Zahvaljujem mnogo na ovom javljanju. Moram da, napomenem da je ovdje reč o sreći. Znači, Milošević je tu samo dodirnut, zaista nismo imali namere da se danas bavimo Miloševićem, posebno što smo se toliko bavili njime ranije. Tako da pravimo jednu malu pauzu od Miloševića i razgovaramo o pravoj pravcatoj sreći ide mi u glavu sve to. E pa sad će gospodin da kaže pa će vam ići. Nastavite. E, kažem, mi smo odlučili, to jest ja sam bio inicijator, mi smo stvorili SB klub, to je klub sirotinje i bednika. Imali smo prvu skupštinu na deponi pre mjesec dana. Bilo je, šta da vam kažem, bilo je fantastično. Bilo je to, bila je to i skupština i radni sastanak. Aj, boga mi, trpeza je bila nekih 5000 kvadratnih metara, malo, malo mezi, malo dogovori, jako, jako lepo je bilo. Dajte gostu, molim vas, jedan broma zepan, iznesite ga. Recite mi, sadašnja politička situacija, da li vam ide na ruku? Slušajte, ja, ja samo imam hvale za nove vlasti brinu o ljudima i, i omogućuju im da dosegnu taj pa ideal o kome ja zapravo i pričam, da dosegnu, dosegnu pravu sreću. Jer, gledajte, opet Miloševića ću da pomerim on je bio diktator, ukao nas je u ratove, ali jedina pozitivna stvar je sirotinja koja se njegovom zaslovom namnožila. E sad ova nova vlast je raskrstila s Miloševića što je jako dobro, ja to naravno podržavam, mislim nisam se bavio politikom, ali mi je jasno, ne, sad smo sad je, sad je nekako smo oslobođeni onih strahova od ratova i toga. Znate, znači, na vlast je raskrstila s Miloševićem, ali još bolje što je nastavila neke pozitivne tendencije od prethodnog, od tog Miloševićevog režima, jer tren koji se nastavlja na, na, da kažem, još bolji i praktičniji način, a ljudi su istovremeno oslobođeni, kažemo, tih strahova, ratova, progona, mogu na miru da, da sebi traže sreću, kontejnere, hvala Bogu sve više, mogućnosti za razvoj siromaštva su sada pravi, ovi novi zakoni što se donose sve, sve ide nama na ruku. Hoću program, hoću program! Izvolite u programu da pozdravim gospodina i da mu se zahvalim na ideji. Dok je pričao, prosto su mi proladile pljuvačne žleze i oprobala sam e, karton sa majonezom. Izuzetno je fino, hvala što je. I još e, hvala što ste mi dali tu ideju. Malo će biti problema, nije baš majonez tako ovaj, jeftin, no nekako ćemo se snaći. A molila bih vas kad osnujete svoju partiju, evo ja sam prvi ovaj član blagovremeno ću vam se javiti da me uključite. Sve me to ovaj, oduševljava me ovaj, ta, to vaše viđenje partije elitne, kako rekao ste? Elitne. To je SB klub sirotinji i bednika, to je, sad, to je sad klub, nije još partija, ali Ko možda ćemo se i e, pa organizovati partijski. se, mislim da sam zrela za taj klub, pa bih se rado ovaj, učlanili. Puno vas pozdravljam, uživam slušajući vas. Prijatno. Hvala vam mnogo na javljanju. Gospodjo, ja da vam, gospodjo, ja ću, ja ću da kažem gospodji da e, za ove lepe reči podrške ja joj u slučaju da se politički organizujemo, znači u smislu partijskom, ja ću joj nudim mesto podpredsednika normalno ja ću da budem predsjednik, moja ideja osnovna je tako da, ali podpredsjedničko mesto, ja joj, ja garantujem, evo sad u javnosti ovako mogu da, da, da svečano obećam. Znate imamo još vrlo malo vremena, recite mi kako gledate na ovo bogaćenje političara problem na bogaćenje, kažem da je bogatstvo teret, da je to, to je jedna tuga šta ljudi sebi urade s bogatstvom. Pa ja sam najbolji primjer za to. Milošević se bogatio zbog lične koristi, a današnji političi ipak, političari ipak idu iskreno, znate. Oni se bogate zbog naroda, jer, znate, mora političar e, da Organizuje prijeme, diplomatija, potovanja, sve je to u redu, oni moraju biti bogati ljudi, da imaju taj sjaj koji je u stvari normalnom čovjeku nepotreban. I ovi današnji političari svesno, svesno prinose žrtvu kako bi narodu omogućili sreću i njenu spoznaju. U tome je stvar. Gde ga nađu ste, gde nađu ste dotičnu personu? Neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite slučajno. Neko čeka. E, I e, dočeka. E, da, i dočeka, apsolutno. E, e, znate šta, ako nisam prva, onda sam druga da. za klub. Znači vi bi da se priključite Eto, obavezno, vidite. Obavezno, obavezno sve mi odgovara. Mada sam pre pet minuta se uključila, znate a, a e, ja sam četvrta na kao klub prijatelja Radio 021 i bila sam tu i nisam bila tu ali ja sam uvek uz vas a posebno uz ovako kreativan program Mnogo hvala na javljanju Prijatno I vama Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čovječe da nama treba spašenje. Šta vi mislite? Treba spašenje, treba. Kažem, ja podržavam ove nove vlasti. Nisam toliko upućen, ali čujem da su ovi zakoni sad uh, na jedan način koji će omogućiti da da nas da nas bude više da da, jednostavno budemo srećan narod, srećna država, država sretnih ljudi. Znači, jer gledajte Ameriku, gledajte te sve bogate zemlje, pa na šta to liči, pa to su narkomani, ja sam se odrogirao, ja sam bio i na kokainu jedno kraće vreme, nekih pet godina, ja sam e, bio uh, e, ritao čoveka. Dobro, sad izgledate prilično ritao. Jeste, znate, odelo ne čini čoveka, spoljni izgled jedno, ono što je u duši drugog. mislim, ja sam se navikao, pa svi se lako naviknu na na sirotinju ako im je u srcu i u duši Mislim da su to stvari u kojima treba ljudi da razmišljaju i da ne beže od siromaštva, već da ga zdužno podržavaju i da se vesele svakoj promjeni koja će da nas povede na put zaista jedne katarze, nama je potrebna katarza. Znate, ovi ljudi što voze ove, ove skupe aute, pa to su sve nesresnici. to su posrnula ja ih gledam, ja tu i prosim okolo. Pa, a ne prosim zato, znate, nije, nisam ni jedne firme, imate i firme, pa zarađuju na prosjebi, ja zaista prosim iskreno, ali ređe to sad kad baš ono, kad, kad ovi smetlari prođu pa očiste kante recimo u kvartu u kojem se ja trenutno nalazim. Tako da, evo, pa da kažem, to je ideal. Ja, ja sam jednu i drugu stranu probao, ja zaista mogu da vam kažem o pa čemu se to radi? Poštovani gospodine Ramulj, poštovani slušalci, evo, brzo je prošlo ovo vreme, prilika za luftiranje će biti za luftiranje studija bit će posle ovih najnovijih vesti kada ćete pretpostavljam čuti muziku ja vas sve pozdravljam u ime redakcije i želim vam prijatan i lep dan nadam se i da će sunce posle ovih oblaka doviđenja u hvala ovde Smrdinašta.